Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Ազնավուր հիմնադրամը տարածել է Շարլ Ազնավուրի բացնամակը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը քաղաքական ճգնաժամից հետո չի փոխվի։ Արցախում բարեգործական ծրագրերով մեկնարկած շինարարական աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում բացվել է արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոն հուրսերը կույտ նվիրված Արմեն Հովանիսյանի հիշատակին։ Քրեական իրավիճակը հանրապետությունում անցած շաբաթվա ընթացքում։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Ազնավուր հիմնադրամը տարածել է Շարլ Ազնավուրի բաց նամակը։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. Շնորհավորում եմ ձեզ, որ կարողացաք առանց արյան բռնության արժեքների ոտնահարման, անցում ապահովել երկրում մեկ այլ իրողության։ Քաղաքացիական անհնազանդության օրերին եւս դրսեւորեցիք արժանապատիվ ու մարդասիրական կեցվածք, լուծում առաջարկելով ցակող խնդիրներին այնքան սահուն ու արագ, ասես դա դյուրին էր։ Սա զարմացրեց եւ մտածելու տեղիք տվեց շատ այլ երկրների կառավարությունների մեզ Սփյուռքի հայերի համար մեծապարտություն էր ցույց տալ աշխարհին, որ կա մի փոքր երկիր, որի քաղաքացիները բացառիկ իմաստնություն եւ մարդասիրություն դրսեւորեցին, ապացուցելով, որ բռնությունը խաղաղության եւ փոխմբռնման տանող ճանապարհ չի կարող լինել։ Մեր պատմության ընթացքում շատ դժվարություններ ենք ճանաչել։ Հիմա բացում ենք երջանկության, իմաստնության եւ սիրո էջը ձեզ հաջողվեց ապացուցել, որ մեր ազգն ունի գիտակցության բարձր աստիճան եւ որ մեր երկրի համար առաջնահերթ է ու միշտ էլ պետք է առաջնահերթ մնա ամենակարևորը՝ միավորումը։ Շնորհակալություն հայ ժողովրդին աշխարհին մեր մարդասիրությունը ցույց տալու համար Հայաստանը մեծ է իր արժեքներով գրել է Ազնավուրը։ Մայիսի 6-ից 12-ից նկատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում իրադրությունը եղել է հարաբերական կայուն։ Ընդհանուր առմամբ անցնող շաբաթվա ընթացքում հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 150 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 1500 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, բացի վերոնշյալ խախտումներից, շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի թիկունքում, հիմնականում կենտրոնացման շրջաններում, նկատվել են նաև սահմանափակ քանակությամբ տեղաշարժեր, ինչին Պաշտպանության բանակի դիրքապահ անձնակազմը աչալրջորեն հետևել ու պահել է վերահսկողության ներքո։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում զգոնության բարձր մակարդակով իրականացնել մարտական ծառայություն։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Պաշտպանության նախարարությունում ներկայացրել է Պաշտպանության նորանշանակ նախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Նիկոլ Փաշինյանն իր խոսքում կարևորել է այն մարտահրավերները, որոնց ուղղությամբ պետք է աշխատեն նախարարությունում, շնորհակալություն հայտնել նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանին կատարած աշխատանքի համար։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը քաղաքական ճգնաժամից հետո չի փոխվի։ Այս մասին Ռոսիա 24 հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ճշմարտությունն այն է, որ մեր գործընթացում, մեր համաժողովրդական շարժման օրակարգում արտաքին քաղաքականության հարց չի եղել։ Դա զուտ ներքին քաղաքական գործընթաց էր, որը կապված էր ներքին խնդիրների հետ, ասել է Փաշինյանը։ Նա շեշտել է, որ ինքը արևմտամետ կամ ռուսամետ քաղաքական գործիչ չէ, ինչպես նաև իրեն ամերիկամետ, իրանամետ կամ վրացամետ քաղաքական գործիչ չի համարում։ Այս պահին ես վարչապետ եմ որպես կոնկրետ կուսակցության կամ խմբակցության անդամ չեմ։ Հիմա ես ներկայացնում եմ հայ ժողովրդին եւ ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած համաժողովրդական շարժումը, եւ այդ շարժումը արտաքին քաղաքականության որևէ հարց չի բարձրացրել, ասել է Փաշինյանը։ Ինչպիսին են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության ընկալումներն աշխարհում։ Արդյոք միջազգային հանրությունը հասկանում է խնդրի առանձնահատկությունները, թե այն ընդունում է որպես երկու երկրների՝ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սովորական տարածքային վեճ։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ինչպես հայտնի է Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 9-ին Երատոնի օրը Ստեփանակերտում հանդես եկավ Մամլո Ասուլիսով, որին մասնակցում էին տեղական հայաստանյան եւ արտասահմանյան տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Եվ ահա արտասահմանյան լրագրողներից մեկը Հայաստանի վարչապետից հետաքրքրվում էր, թե նա ինչպես է մտադիր լուծել հայ-ադրբեջանական տարածքային վեճը։ Նիկոլ Փաշինյանը այս հարցը համարեց մի պարզ ցուցիչ, որը բացահայտում է հակամարտության բուն էությունն աշխարհին ներկայացնելու խնդիրը ընտրում մեր թերացումները։ Մենք կարծես թե երկար բանակցային տարիների ընթացքում ոնց որ թե ինչ որ միտեղ համարել ենք, որ միջազգային հանրությանը արդեն իսկ շատ པարզ է թե ինչ խնդիր է Արցախի խնդիրը, Ղարաբաղի խնդիրը եւ կարծես թե այդքան կարեւոր չենք համարել խնդրի էության ներկայացում։ Բայց ես կարծում եմ, որ շատ կարեւոր է, որ մենք նոր ջանքեր գործադրենք խնդրի էությունը միջազգային հանրության ներկայացնելու համար։ Մանավանդ ապրիլյան պատերազմից հետո, երբ Ադրբեջանը Ադրբեջանի զինված ուժերը ան մարդկային եւ վայրենի վայրագություններով աչքի ընկան եւ սա ընդամենը մի ժամանակահատվածում արտահայտված ինչ որ դրսեւորումներ չեն հենց այդ վայրագությունների մեջ արտահայտվում է Ղարաբաղի հարցի էությունը կոնֆլիկտը սկսել է այն պահից երբ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ահա այդ վայրագություններից պաշտպանվելու անհրաժեշտություն է ունեցել։ Սա է խնդրի էությունը, եւ այստեղ տերիտորիան ընդհանրապես որևէ կապ չունի։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության յուրահատկությունը կայանում է հենց դրանում, այն առաջացել է մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարման ժամանակ, կյանքի իրավունքի պաշտպանության արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տերիտորիայի հակամարտություն չէ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը ցակել է այն բանի արդյունքում, երբ Արցախի հայությունը որոշել է պաշտպանել իր ամենատարական իրավունքները, մասնավորապես կյանքի իրավունքը, ինքնության իրավունքը, այն պահից, երբ Ադրբեջանը, խորթային Ադրբեջանը սպառնալիքներ է ստեղծել այդ իրավունքների համար։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով անհրաժեշտ է բազմապատկել այս ուղությամբ տարվող աշխատանքները։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի եւս բարեգործական գազམ་ակերպությունների կողմից Արցախում ընթացքի մեջ են մի շարք ծրագրեր։ Այս մասին ասել է աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման բաժնի պետ Ռոզաննա Խոջայանը։ Մասնավորապես Հայաստան համահայկական հիմնադրամի կողմից Արցախի 10 բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցվում են բնակելի տներ։ Ընթացքի մեջ են Արցախի պետական համասարանի գլխավոր մասնաշենքի վերակառուցման նախագծումը, Ստեփանակերտ քաղաքի համար 9 միջնակարգ դպրոցի վերակառուցման եւ տարածքի բարեկարգման շինարարական աշխատանքների իրականացումը, Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղում մանկապարտեզի կառուցումը, Աստղաշեն, Խրամորդ եւ Խնապատ համայնքներում խորքային հորերի հորատումը եւ նոր ռոռոկման համակարգերի կառուցումը։ Բացի այդ, 7 խորքային հորերի հորատման եւ նոր ռոռոկման համակարգերի կառուցման աշխատանքներ են ընթանում Մարտունով շրջանում։ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում բացվել է Ամերիկահայ Լուտովիկա եւ Հակոբ Այնթապլյանների անվան արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոն։ Բացման պատիվը տրվել է համասարանի ռեկտոր Վարդան Հակոբյանի եւ Արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն Գրիգոր Նարեկացի համասարանի դասախոս Ամալիա Գրիգորյանին։ Միջոցառմանը ելույթով հանդես է եկել կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նա ասել է, որ գիտահետազոտական բաղադրիչները շատ կարևոր մաս են կազմում կրթության մեջ եւ այս կենտրոնի բացմամբ Գրիգոր Նարեկացի համասարանի ղեկավարությունը կարևորում է արևմտահայերենի ուսուցումը ձեռնարկելով միջոցառումներ ուսանողությանը գործընթացին ներգրավելու համար։ Վարդան Հակոբյանն էլ նշել է, որ համալսարանում արևմտահայերենի հայագիտության գիտահետազոտական կենտրոն բացելը միշտ էլ եղել է իրենց ծրագրերում։ Կենտրոնը հագեցված է անհրաժեշտ գրականությամբ, տեխնիկական միջոցներով, ստեղծված են պայմաններ աշխատանքները պատշաճ կազմակերպելու համար։ Երեք Արցախի պետական համալսարանում տեղի ունեցել հուրս ցերեկույթ նվիրված Արցախի գրողական ընտանիքի լուսահոգի նահապետներից մեկի բանաստեղծ Արցակագիր լրագրող հրապարակախոս Արմեն Հովանիսյանի ծննդյան 86-ամյակին։ Գրչակից ընկերներն ու հարազատները, համասարանի դասախոսներ եւ ուսանողներ Արցախի մայր բուհի հարկի ներքո հավաքվել էին հարգանքի турք մատուցելու անվանի մտավորականի ու քաղաքացու հիշատակին, արժևորելու նրա կյանքն ու գործը, թողած գրական հարուստ շարանգությունը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Արմեն Հովանիսյանի 86-ամյակը պետք է լրանար այսօր, մայիսի 12-ին։ Առաջին անգամն է, երբ Սիրված գրողի ծնունդը նշում են իր բացակայությամբ։ Բնականաբար հույս ցերեկույթի մասնակիցները առավել քան հուզված են։ Ազիվ ու անկեղծ մարդ, հայրենանվեր քաղաքացի, ժողովրդի արժանավոր զավակ, բեղուն գրչի դեր տաղանդավոր գրող, այսպես են բնութագրում նրան ճանաչողները։ Բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Բանաստեղծ Սոկրատ Խանյանը բարձր է գնահատում իր հին գրչակից ընկերոջը Արմեն Հովանիսյան անհատականությանն ու բանաստեղծին, ում հետ կապված էր շուրջ 60-ամյա մտերմությամբ ակտիվ մասնակցում էր գրական կյանքին, ընտրվեց գրողների, մեր բաժանմունք հայերեն այն ժամանակ քարտուղար բողականին լուրջ եւ որպես կազմակերպիչ, որպես նաեւ բանաստեղծ։ Արմենի բանաստեղծները շատ անմիջական են Իր ճափածո եւ արձակ ստեղծագործություններում հրապարակախոսական հոդվածներում Արմեն Հովանիսյանը միշտ է լավատես էր, թերևս հենց այդ լավատեսությամբ էլ նա կարողացել է դիմակայել կենքի դժվարություններին։ Նրան ճանաչողները շատ են, սակայն հույս ցերեկույթին ելույթ են ունենում հիմնականում նրանք, ում բախտը վիճակվել ավելի մոտիկից շփվելու Արմեն Հովանիսյանի հետ, վայելելու նրա ներկայությունը։ Այդպիսիներից էր նաեւ լրագրող հրապարակախոս Միքայել Հաջյանը։ Ես արդեն մի առիթով ասել եմ, ինձ համար խիստ ցավալի է խոսել Արմեն Հովանեսյանի մասին այս ժամանակով եւ ընդ որում չեմ էլ կարողանում անցյալով խոսել, որովհետեւ Արմենը մշտապես ինձ հետ է։ Իր մարդկային կերպարով, իր էության մարդկային, իր պոեզիայով, իր արձակով, իր լրագրությամբ։ Իր ստեղծագործություններում Արմեն Հովանեսյանը լույս ու սեր է սերմանում նրա յուրաքանչյուր տողի տակ կարծես երաշտություն կա թաքնված այս կարծիքին է գրող լրագրող Նվարդ Ալեքսանյանը Արմեն Հովանեսյանի բանաստեղծությունը զորացել է իր տարիքի հետ։ Այսինքն պոեզիայի այն երակը, որ ուներ ինքը վաղ շրջանում, դա ոչ թե կորցրել է, այլ զորացրել է եւ այդ երակը տարել է իրեն տարբեր ուղիներով, մնալով իրեն հոգեհարազատ ստեղծելով միայն իրեն հատուկ բանաստեղծական աշխարհ, Հույս ցերեկույթին Արցախի Պետական Համալսարանի Բանասիրական ֆակուլտետի ուսանողները հանդես եկան ասմունքով, ներկայացնելով Արմեն Հովանիսյանի գողտրիկ բանաստեղծությունները յուրովի ամբողջացնելով գրողին նվիրված միջոցառումը։ Երկի տնկացող նարեկական հրճվան թեվական գրքի մեջ որ կետրոջ առաջ երբին կետրալի ամոթին քող է հաշում երեսին։ Իմ տունը տուն է, քարակի շրթին, լուսնի լուսի տակ Տնօրենի նկարչու Իլիանա Քոչարյանը իր խոսքում բարձր գնահատելով Արմեն Հովանեսյան Մարթուն ու ստեղծագործողին նրա ընտանիքին հանձնեց բանաստեղծի ճեպանակարը, այնուհետև Արմեն Հովանեսյանի թորնուհին Ակունք թերթի գլխավոր խմբագիր Անի Ավանեսյան Թովմասյանը Գերդաստանի անունից երախտիկի խոսք ասած բոլոր նրանց, ովքեր նախաձեռնել, կազմակերպել ու մասնակցել են այդ գեղեցիկ ու հուզիչ հույժ ցերեկույթին։ Ճիշտ ասած, ինձ համար այսօր շատ դժվար է խոսել Արմեն Հովանեսյանի մասին, որովհետև իրենից հետո այս 4.5 տարիների ընթացքում ես մի տեսակ վրեցի ու ամփոփեցի մեջ եւ դժվար թե այսօր էլ բացեմ այն, ինչ բարուրված եմ վրության մեջ։ Վարսիկ Հարությունյան, այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Արցախի ոստիկանության անցած շփաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության հազարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Սաթենիկ Պետրոսյանը։ Սույն թվականի մայիսի 3-ից մինչև մայիսի 10 ընկած ժամանակահատվածում մամնակապն ասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 3 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով մամնակապն ասվածքի ստացել 3 քաղաքացի։ Ներկայացնենք միայն վրայերթի դեպքը։ Սույն թվականի մայիսի 9-ին ժամը 14:45-ի սահմաններում 1990 թվականին ծնված Գևորգ Բադալյանը վարելով Volkswagen Golf ավտոմեքենան Ստեփանագերտ քաղաքի Արաքելյան փողոցի թիվ 4 կոտորակ 90 հասցեի դիմացի ճանապարհահատվածում վրայերթի ենթարկել 2008 թվականին ծնված Արսեն Պետրոսյանին։ Ինչի հետևանքով վերջինս փակ գանգուղեղային վնասվածք գլխուղեղի ցնցումով ներկայացվել է արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնակավնասվածք հասցնելու Թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության եւ ապօրինի կերպով սարը զենք կրելու մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված օպերատիվ հետախուզական քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործներ կատարած անձիկ հայտնաբերվել են։ Նշված ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 115 ահազանգ, որոնցից 101-ը բուժ հաստատությունների ստացված կենցաղում անզգուշությամբ առաջացած վնասվածքների, 11-ը միանյութական անսետիվանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարի, իսկ մնացածը այլ բնույթի դեպքերի։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր է մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընդհանձակավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության է ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 490 վարորդներ, որոնցից 217-ը անվտանգության գոտիների չամրակապված վիճակում տրանսպորտային միջոցներ վարելու, 200-ը սահմանված արագություն գերազանցելու, 20-ը անստաբ վիճակում, 16-ը առանց վարորդական իրավունքի, իսկ մնացածը այլ կարգի խախտումներ կատարելու համար։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, ժամանակ առ ժամանակ կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի, Ոթի ջերմաստիճանը գիշերը 7-ից 12, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան, տաքություն։